ikiganiro kajyo n'akanya barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cabibarutse muti rero uno munsi tugaruka ku byerekeye ikingira benshi mwarabyumvise muri ino ndwi neza neza ku igenekerezo rya cumi na gatandatu kuno kwezi kwa mukakaro umukuru w'igihugu yagendeye mu seruko bw'igihugu ko arama aramamiliyaridi menshi ngira niyo nkuru iri kiravugwa cyane hano mu gihugu cacu twe muri karadirimba tugaruka duti mbega uno munsi ubwo butare buje gufasha iki uburundi bugiye guhindura canke bugiye kuharonkera iki mu bijyanye no kwiteza imbere mbega ko twumvise imyaka irenga mirongo itanu hari ababucukura uno munsi hari indishyi y'akababaro yosabwa mbe byogenda gute nuko rero nibyo tugira tugaruka ke uno munsi mudutunge nta mutumire dufise ariko turifashisha amajwi y'umukuru w'igihugu ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'iyo sosiyete yitwa bumeko icukura ubutare aho mu ntara ya kayanza neza neza muri ku musozi wa murehe muri komine ya busoni François akimana mu ntunge n'ikirundo komine busoni umutumba murehe kayanza sinzi ukuntu yanjemo uyu munsi nuko rero usanga ikaze rero mwebwe barundi mwese muri ko muradutega abiri mwebwe barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera cyane cyane mwumvise yuko Burundi bwubuye ubutare buzozanira n'amafaranga menshi kino gihugu cyacu reka rero tubanze dukurikira umukuru w'igihugu n'impanuro atanga cyane cyane kuri uwo munsi ku bijyanye na buno butare akaba yari kumwe na bamwe mu ndongozi b'isosiyete yitwa bumeko isanzwe icukura butare wumva ubu niyo ntumbero niyo ntumbero kuko urumva nk'ubwo butari namwe muba mutararonka ubuhinga bwo kubuhingura mugabo tubaye turihinguriye ubwo bundi buguma iwacu abagumye iwacu rero nk'ubu mugiraniye amasezerano na leta ubu mwagiriraniye amasezerano n'igihugu yuko ubu mugira mutangure tugire irihinguriro rihingura inzi urabye ibyo dutwara igihe kingana iki kugira tube dushoye mwihweze ko mwamaze gutangura kubibona ibyo dutwara igihe kingana iki amamashini kuyazana kuyashyiraho gutangura guhingura kugira amayese aba twamara umwaka tutarahetse amezi atandatu tuba twamaze gutegura iyo hinguriro icyo twosaba eh, nk'ababyeyi leta muje tugakorera hamwe kugira ngo dushingire ihinguriro twongere twimba umwimbu ukwiye twibaza yuko mu mezi atandatu twishobora kuba tumaze gushinga iri hinguriro kuko twaramaze kumenya aho amamashini twayakura ubu rero niwo mugambi dufise mwiza kugira ngo dushore tutazimbwa kandi iki gihe dufise dushoye nk'ibi niho n'isoko irihuta kuko ahandi bavuga ngo twe ntabyo twashobora guhingura muga dushoye iki urumva ntibashobora kwihinguza rero ikintu cya mbere mwore nuko kare narabonye yuko twaca kurengo ngo tubaze ngo tugire ngo amasosiyete ku ruhande ayo masosiyete kwari kugira ngo abe igipfungu ahubwo n'igihugu cibwe tubona none rero ubu mu migambi dushaka gukora ni uko ubu tugiranira amasezerano mwene mwa mufise imitahe murazana imitahe yanyu iyo mitahe mutegerezwa kuyungukisha murakeneye kwigaruka kwisubiza umutahe wanyu murakeneye inyungu murakeneye no guhembwa k'ubuhinga bwanyu icyo gihe rero leta mugirana amasezerano yazanye ubutare nawuzana ubuhinga n'amahera hageze rero gushora tuba dusigaye tuvuga tuti ibyo bintu tukeneye mu gihugu cyose ukeneye kugira ihingurire kuko iki naho tumaze kugikora ntihazabura uwundi nawe acagira ihinguriro rizana ibikoresho bikorwa muri iki reba umenya hava mu iki ibikoresho bakora muri kasiterite n'ibiki n'ibiki ibyiza by'uburundi turataye kubibona aha rero niho shetani igira itangure gukora aha shetani igira itangure gukora aha baca bagura hariho abarundi ngaha bifatiwe na shetani baca bavuga ngo nta kuntu mubisambu kuko murabona nk'umuntu yarinze abizibira ngo ntitwigire tumenya ko dufise ubutare akagenda ashize ubu n'amabeto muraza kuba ariko aratwenga ubu nyene ntabura abarundi abiziziwe n'umutima mubi abiziziwe n'abadayimoni aho ubu nyene bive kumenyekana baca baja kubaha amahera ngo genda mutobe iwanyu bitobere bonyine kandi babona ko tugira dushike babona ko tugira dushike murumvise ko gushinga ihinguriro ntibyorutwara amezi atandatu reka duce ruja ku kivi rero aha rero nk'ubu nabo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka ari ngaha nta n'umwe ahari kuko ntabyo bababaye nicyo gituma ntacyo tudatera imbere mu butare ntacyo babinezwe nk'ubu baranababaye kuko bashobora guca babagura bonyine bati bitobe naga ndababwire ndabaremesha nanjye nshya ndabyifatira mu ntoki tuzoruhuka turose ubutare amasezerano tuyakora kuko ubutare tugira turabe ubutare twizizira nka butatu tubwizizire tubuhingure dushore dushoye ubutare hanyuma abo bavuga ngo barabuze amadevize nta bigere bizogenda mwumvise igiciro urumva ko izo mashini mwagiye kuraba zoshobora kuduha itoni zingahe ziri ku munsi ku munsi dushobora gukora itoni zitanu kuri iyo mashini itoni zitanu mwumvise mwumvise ibeye mwumva ku munsi twari tugejeje angahe igitoro cyovamwo twokimara mwumva ku munsi aha honyine kuri uwo ku munsi mwumva igitoro cyovamwo twokimara urumva rero iyo turi ko turavuga tuti uburundi aha bwabyutse biraheze imana burya yapfuye kubona abarundi batabwira umutima mwiza baranka kuzana y'amacakubiri babona twese ubu turi umwe imana nayo iravuga ati reka ndabereke ibyari byihishije raba ibyo bari baranyegeje bari babizi iyo mwumva iyo tubikora nko mu myaka mirongo itanu ihetse mwumva bo barinze imyaka mirongo ine bagiye bacarabizibira baca baribo bandika ku ma interinete ko Burundi bukenye kandi bazi ko dufise itunga none mwumva iyo tuba twavyimbye mu myaka mirongo ibiri heze uburundi babugeze hehe nico gituma rero bakunda kudutoba ni kugira dutobire itunga ntituze turonke umwanya wo kuzohingura tugire amahinguriro uburundi butunge nico gituma dutobera abarundi mwese rero kanure kanure ducunge ntagira uzosubira kudutobera twigire kabisa dukore gushika dushyitse aho kandi murabizi ikorane twakoze hari handitse ngo ntituzoseka twebwe ariko tuzotanga imfashanyo niba inyene ntimwave muri none tuzoyakoze iki tuzoya abandi reka dukore rero tuje turi kumwe twese birashoboka mugabo dutatanye haco tuzoshikana imana niyo nkuru kandi niri kurabitwereka n'ubwenge abarundi ndamaze gutora hariho abarundi babiri bamaze kuboneka bafise ubuhinga bukomeye bwo guhingura ubutare abo rero nk'abo babiri ni abarundi bazoca bafasha kugira ngo dushobore gushika ku kintu kandi bizogenda neza imana niyo nkuru imana yarahezagiye burundi kandi izoguma ibihezagiye igikuru ni uko tugira urukundo gusa ngo abarundi bakore kumbura abafise ubuhinga muri icyo gisata nabo bafashe mwumvise ko n'ibitaro birimo ari byinshi ayo ni amajambo y'umukuru w'igihugu reka nakire uwa mbere ari ku murongo alo alo ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro sangwa ikaze twe n'impore namwe n'impore muri hehe mwitwa abantu natwebwe n'impore murakoze dusangwe na kasiterite iwacu mu kirundo kirundo inzu havuye intara yigenga yego murakoze jewe ku ni david nkaba mpengamiye yoda muri canada na mahoro ga david ni amahoro cyane kandi ndashimye intumbero mwaha ikiganiro murakoze cyane yego nta byinshi dufise kubera amakuru dufise nayo nyine weje kudushikiriza yashikirijwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu mhm. igihe yatemberera icyo kibanza ariko mu by'ukuri gitubura eh, icyo tubivuga ko mhm. icya mbere ni uko dushima iyo nkuru nziza mhm. ari sosiyete yitwa ngo buseko isanzwe oya bumeko bumeko iharonderera mm. ihimba ubutare mhm, isanzwe ari byo bigaca bituma rero ntumva ingene woba ari hashasha kandi mwabyo yuko isanzwe yakomera hmm. icyo gituma rero twari dukeneye nk'umuntu iyo sosiyete iyo sosiyete si si nshasha gusa gishasha ni uko eh, ari ubwo butare wumva eh, mu majambo nk'uko byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu n'abarongoye iyo sosiyete bavuga yuko bwoba bwaranyegejwe bushigwa ko beton aha rero uratanguye gufata intumbero nicyo gituma ku bintu nk'ibi ngirakamaro tuba dukeneye abubahwa boza kuduha umuco bagatanga n'umuco ku barundi bose Hmm, ntibiba byoroshye ariko wumvise ko n'umukuru w'igihugu nawe yarangije avuga ati mbe nabo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka nta n'umwari yego nivyo nivyo mu by'ukuri birababaje bategezwa hmm. kuba aribo baje imbere umukuru w'igihugu ntazokwira igihugu cyose aguma yifatira ibintu byose mu ntoke bari hajya n'ivyababyiwe kugira ngo bamufashe babonye bifisa akamaro aca bifata mu ntoke ariko bimubanye byinshi urazi yuko amaze gufata mu ntoki igitoro ubu naho yoba yongeyemo ibyo kumbure n'ahandi hari ibindi bintu yongeyemo n'ibindi urumva umukuru w'igihugu agiye arafata ayo madosiye yose mu ntoki ziwe wasanga yarengewe nicyo babereye babereye umurage wa minisiteri kugira ngo babe ibyaba babyiwe baze baramushikira hadashyitse bamurabira amadosiye amwe amwe hanyuma bagafashanya hmm. twakabaza jewe ngira dushingiye kuko ah, murazi mu myaka iheze yuko hari umushikiranganji kutubwira yuko ah, hari ahantu bita igakara hari havumbuwe nimba ari nikere nimba ari igiki naco ndibuka neza yari bita tererare mu gakara eh, ikintu eh, tererare ikintu mm. nico hanyuma abimba bakimba bagakora ivyo bakora aza kutubwira yuko n'igiceri gitoboye cyavuyemo hmm. urumva yuko nk'ibyo bitatuguye neza nk'abarundi ubwo rero jewe naho nakinyiye nkuru neza nkagira amakenga ngira ati mhm. ubu twarize bihagije ku buryo ibi bitazosubira kutugendera nk'uko iby'igakara byagenze urumva ni hamwe navuga ati nashizeho kabaza hmm. ubwo rero ako kabaza kazokugwaho n'ingene bizogenda n'ingene n'ibizovamwo hanyuma bikagirira akamaro abarundi n'abarundi kazi mu gihugu uwo yari jewe mhm. ku mbuga wanyu naho hari byinshi aya babyakiriye banezerewe cyane mbere novuga yuko hariho n'abarengeje umunezero ubabana mwinshi baca batangura nyine kuba yuko ryasezerano yuko Burundi ari igihugu ari ari Eden yashitse imana itanguye kutwiyereka muri bujya buryo hari abo nabonye mbere batanguye bakomeye mu biharuro batanguye kugwiza miliyari byinshi bizovamo muri muri ubwo butare ubwo bagaca bagabura n'umurundi umwe bagaca babona umurundi wese aha ari ku butaka bw'uburundi bashe yuko tuzoja twese dutunga mm. bafatiye nyene kuri ivyo biharuro binini binini baba baruriyemwo hmm. tuzobyemera tubibonye ubutare byavuze yuko bwatowe ariko ingene buzokwimbwa ibizovamwo ingene bizokoreshwa nimba bizogirira akamaro abanyagihugu nimba bitazo ivyo tuzovyemera tubibonye mbe aho nyene wewe uhagaze he jewe hmm. Hmm. njyewe ndafite icyizere ndafite icyizere ndagikura mhm. arasubiramo akabona aho yihenze amakosa yakoze n'ibindi byose ubu rero twebwe twararose ubusa twarabonye intebe byagazira turonka ubusa ubu byaduhaye akanya ko gusubira kwipanga gushasha imana rero irasubiye kudutwengera nibaza yuko tutosubira gukora ikosa twakoze ubwa mbere ni hamwe rero baca bavuga ati igiti ntikigukora muri ijisho kabiri aho niho nca nkuru kwizera ngira nti ubu bizogenda neza ku bijyanye naho eh, nivyo niteze bindi nuko niteze yuko ah, aba bahinga bari ku kibuga hari abahinga mwuba wa reka aravuga ashikiriza nyakubahwa nyine cyubahiro mukuru w'igihugu ingana bizogenda n'ibirimo uwo ni umuhinga wo ku kibuga nibaza yuko hazubaho n'abahinga bandi cyane cyane bakorana na leta kugira ngo ibizovamwo bikoreshwe neza ibizovamwo bikoreshwe ku nyungu z'abanyagihugu ariko wumvise yuko n'umukuru w'igihugu afise amakenga ati aha rero hagira haboneke ibindi bindi ngo shetani agira agendere mu bantu uh, urazi ko ahenshi kumbure n'ubwo butare si rya mbere buboneka hano mu gihugu canke muri Afrika ahenshi wacu usanga e, eh, dufate mbere n'akarore ku gihugu kibanyi ca Republika ya Demokrasi ya Kongo hace haba induru intambara zidahera ubwo mwe nta makenga mufise yuko kumbure ejo na ejo uh, eh, ushobora gusanga hari bihindutse uvuze ikintu ciza gose kandi ico nico nakiyumvire yuko nuza kurakiza mhm. bisanzwe hari umugani wundi baca mu kirundi ngo agakecuru gahishije ntikabura abuzukuru mhm. hariho abantu basanzwe ari ba rusahurira mu nzu mm. abo nabo abandi ni ibihugu by'ibihangange bikomakomeye bugura amahera agugwa ibyoba muri afurika hanyuma bukazana mu bihugu byabo bagahingura hanyuma bagasubira bakadandaza ni ubutunzi bw'ibi bihugu bikomakomeye ubwo rero bafise uburyo butandukanye bwo kubwira bashikira ubwo butunzi bashobora kubikora ku neza bakabaha amahera yo kugura umunyu aho ngo babikoze ku neza cyane bakabikora ku nabi bakayora bitwanira nk'uko biriko biraba muri kongo ariko uravye iki hari nuko urabye umukuru w'igihugu yavuze ati eh, ufatiye kuri abo barongoye iyo sosiyete bumeko ko mu atandatu bashobora kuba bafise ihinguriro bakabwihingurira n’ukuri ukuri ntaho boduca ntaho duca bidusaba yuko abarundi twumva yuko iri tunga ari itunga rusange ari itunga imana idushikirije kugira ngo uburundi bwacu buhaguruke ubona yuko twari tutifashe neza dufatiye nko ku ibura ry'igitoro n'ibindi bintu bya ngombwa muri ino minsi ya vuba ubwo rero inzego za leta zose zibe magabo ku buryo ibizova muri ubwo butare bizogirira akamaro abanyakirundo abarundi bose muri rusange ntico jewe ntushobora gusaba nayo ahandi ikindi kintu nohereza ko nuko leta ikindi kintu yokora nuko muri abo bahinga yorondera kugira ngo bagire ibyo bafasha bofasha ukuri no muri diaspora abarundi baba hanze bategerezwa kuba barimwo abantu banonosoye mu bijyanye n'ubutare n'agataka abantu banonosoye ibijyanye n'imigambi imigambi amaproje atandukanye mu bintu bene ibyo bashobora gufasha aveka une vision large ku mutumba wa murehe komine busoni intara ya kirundo aho umukuru w'igihugu yashikije yuko ari kumera amagabo kugira ubwo butunzi bw'igihugu buze bubere ubutunzi alo alo ni amahoro eh, ndabumva nsangwa mm, ikaze muri karadiridimba ni akana kaji iwabo yego eh, murakoze cyane mwotwidondora jewe ni jafete rujanti mu gihugu cya na mm, amahoro ga Jafet i norvege muraho ni sawa ni sawa yego turaho abarundi hano mwumvise umukuru w'igihugu byo yashikirije kuri o eh, sinzi namwe ko mufise icyo muvuga ari intererano isanzwe ikaze oya narabikurikiye kandi urumva nibaze yuko nta gishasha mu bisanzwe kirimo kubera ko ushobora eh, kumva ingene igihugu gishobora kuba kiriko kirafasha imyaka mirongo irenga mirongo itanu ataho gicika eh, urabona ngaha anya aho tuba tumenyereye yuko iterambere riza rivuye eh, mu butunzi runaka none mhm. Eh, kubona bari baragaragaje kunyegeza ubwo butunzi byaribonekeze yuko hari intumbero bashaka bari bazi yuko kumbure igihugu bazongera bakagisubirana hmm. eh, rero icyo mvuga mvuga ni aha a ni ukuhagabira kubera ko eh, umuntu arinze anyegeza ubutunzi nk'ubwo arashobora guhindura umukenyuro akavuga ati ubu kwikiba kigunduye reka dukoreshe ubundi buryo mbwa hari abandi bavuga eh, bati nta kaburimbo usanga ko ari no kudukingira burya eh. urazi ko hari ubutare bijana n'intambara oya ntawe wo gukingira ngo ugume uri umukene nawe ariko arakira eh, oya oya kubigwaniramwo urumva uwo n'ubundi mukenyero wa politiki eh, hmm. tugomba kugabira kubera ko n'izi ntambaraga z'urudaca usanga abantu bari kubashaka gutwara reberiyo zikaba hari izindi zikagaruka Eh, nabyo nyine nta uzi icyo biba bivuye ko icyiza rero ni uko eh, ubu biribonekeza uko mu gihugu cy'uburundi hariho gukorana hagati y'amoko atandukanye eh, mhm. nicyo rero umuntu kumbure yo abandanya yubakira ko kugira ngo ubwo butunzi bumvikane nyine bukorwa umunyegihugu aba ari wabwungukiramwo ahantu henshi hari ubutunzi usanga usanga leta ariyo ku iradiyo burya intumbero ntiba mbi hmm. Um, ufise intumbero mbi ntabyo avuga arabinyegeza ahubwo aguma avuga yuko igihugu gikenye turi mu guhera turabanyuma uwo niba bafise intumbero yindi tutamenya muga hari ibindi biharuro usanga biboneka ntawo ntawo byirengagiza ni ibiharuro usanga biboneka bizwi umuntu niyo avuga ngo igihugu kiratunze mm. eh, rero kandi turabazi bamwe bamwe bari muri izo nzego baburuyare shifure ugasanga twebwe baba badushize inyuma y'abandi bose ariko bagera mu gihugu ukabona igihugu kabeme hariho ibihugu bikenye kuturusha none twebwe tuba nyuma gute eh, rero nibaza yuko iyo yose ni ya mikinyuro tugomba gutegura kugira ngo eh, twikure muri izo ngorane abarundi bige kwigwaniriza uburyo bwo bwo kwiba kandi dushyizeho uburyo butuma umunyagihugu ari wahungukira none ubutare niba wowe ufise igihugu mhm. hanyuma umuntu akaza kubikwimbira akaca guha cumi na gatanu ku ijana erega ni bwa busuma kandi buba bugarutse mugabo atabyushoboye atabahinga ufise byoca bigenda gute atabyushoboye turafise abahinga bahinga barahari ahubwo no kutiyemera abahinga bagomba kwiyemera none umuhinga ko ashobora kubaka inzu ari umu akarinda kujya gushaka uwuyimwubakira wo hanze kandi aribyo yigiye hariho mantalite tugomba guhindura iyo kugira ngo abarundi biyemere aho ufise intege nke haba hariho uwundi ku ruhande e, agufata mu kuboko ibintu bikaduka igikuru ni uko ibintu bikorerwa habona eh, rero ntibaze yuko muri iyo ntumbero jewe eh, tugomba kuraba yuko ubwo butare twebwe abenegihugu tuhungukira ntibazane ngo mirongo itatu ku ijana oya mirongo itatu ku ijana njyewe n'ubundi ndacabona yuko ari bikeya bopfa bavuga ati dupfume tugabura iyo yindi nusu nizane infrastructure Mm, ariko mwumvise ko ino sosiyete yoyo ishobora kuyubakira ihinguriro eh, kumbure hoho hari icyizero ejo ntituzi tubeshere abana bariya hamwe byo twinanire kuko abarundi bumvise yuko ni benshi bariko baravuga yuko uno munsi babona yuko imbere ho baheza imbere hoba heza mugabo ntibongere kuza kutubwira ngo mirongo itatu ku ijana ngo cumi na gatanu ku ijana bwayo n'amasezerano ntibagira eh, amasezerano kandi ayo masezerano ace mu nzego habe deba habe deba mu nama nshingamateka kugira ngo umunyagihugu wese amenye ati iyi purusantaje izokwegukira iyi terambere ry'umwenegihugu ntabwo turagera intambwe iracari ndende uburimyi n'ubworozi tubuteze imbere ariko dukoreshe bwa buhinga buteye imbere turazi yuko hariho imisozi ariko hariho uburyo bwo kubikora neza abo ba enjeniyeri mu burimyi n'ubworozi ntibapfume basohoka niba hari ahantu badasobanukiwe bungura ubwenge basohoke bungura ubwenge ubwo ntitugume turi muri Eh, ryaterambere rigendeye ku isuka imaze imyaka irenga ijana dukoresha urumva n'akamara amabanza mm, ubu ko ubutare bugiye kuboneka ngira hari bimwe bimwe eh, buzoca busahiriza mu butunzi bw'igihugu ntitubeshejweho n'uburimyi gusa Eh, turafise urwaruka hano hanze ruteye imbere dushobora kugura ibyumviro njye nari naporopoje yuko haba inama y'aba enjeniyeri b'abarundi baba hanze muri diaspora ibere mu gihugu cy'uburundi baze babwire igihugu hari n'abandi bavuga bati kuko ino n'abarundi twama mu manama gusa amanama amanama adahera mugabo ugasanga umusaruro zero ko yashikirije yuko ari ukuhagabira abarundi bakabandanya bafatana mu nda kugira ikizova muri ubwo butare gifashe abarundi bose nuko rero telefone ni bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu murashobora no gukoresha inimero za watsapu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya amamajana abiri na mirongo itanu n'indwi izo nimero mobile murashobora no kudutora kuri watsapu koru karadiridimba kana kaji wabo reka kino kiganiro uno munsi tukirangirize hano shimire mwebwe mwese mwariko muragitegabiri shimire david yatwakuye ari Ottawa muri canada shimire na jafete Lojanti yatwakuye ari mu gihugu ca norvege reka rero nshimire namwe kumbure kumvo izina ziriya